Bab pitu. Aja padha ngadili liyan supaya kuwe dhewe iya ora diadili dening Gusti Allah. Awit Gusti Allah ngagem wewaton sing kok nggo ngadili wong liya mau kanggo netepake ala becikmu. Lan ukuran-ukuran sing kok nggo ngukur wong liya iya ukuran kuwi sing diagem dening Gusti Allah kanggo ngukur kuwe. Apa sebabe dene tatal sing ana ing mripate wong liya kue weruh. Nanging balok sing ana ing mripatmu dhewe, kue ora weruh. Kok wani-wanimu ngandani wong liya? Tatal ing mripatmu tak ilangane. Mongko ing mripatmu dhewe ana baloke. Dasare kue kuwi wong lamis. Balok ing mripatmu kuwi ilang ana dhisik, banjur kue lagi bisa ndeleng kelawan cetha lan bisa ngilangi tatal sing ana mripate wong liya mau. Barang sing suci aja kauncalake nyang asu. Awit asu mau bakal minger lan nyander kowe. Lan mutiara aja kauncalake nyang babi. Jalaran mutiara mau mung bakal diidak-idak. Padha nyenyuwuna marang Gusti Allah, temah kowe bakal diparingi. Padha golek ana panjenengane, mesti bakal ketemu. Padha notoko korine Gusti Allah, temah kue bakal padha diwengani. Awit wong sing padha mantep ing panyuwun marang Gusti Allah bakal kaparingan lan wong sing tansah golek Gusti Allah bakal ketemu panjenengan. Lan wong sing tansah notok-notok ing korine Gusti Allah bakal diwengani. Apa panunggalanmu ana sing dijaluki roti anake kok menehi watu utawa menehi ula yen anake njaluki iwak? senajan kuwe ala kaya apa kuwe padha ngerti menehi barang sing becik marang anak-anakmu apa meneh Gusti Allah ramamu ing swarga panjenengane bakal maringi barang sing becik marang saben wong sing nyenyuwun marang panjenengane Opo sing kok karepake supaya ditindakake dening wong liya marang kowe kuwi tindakno marang wong mau ya kui sarine anger anggering toret sing diwulangake dening Nabi Musa lan nabi-nabi liyane padha mlebu metu lawang sing ciut awit lawang sing ombo lan dalan sing jembar kui, anjok ing neraka mongko akeh wong sing padha milih dalan mau kosok baline lawang sing ciut lan dalan sing rumpil kuwi anjok marang kauripan lan mung setitik cacahe wong sing milih dalan kuwi padha sing ati-ati ana nabi-nabi palsu wong-wong mau padha nekani kowe mendo-mendo wedhus gembel mongko sejatine asu ajak sing galak ketitike wong mau saka penggawene apa ana tetukulan eri ngetokake woh anggur lan opo ana rerungkutan ngetokake woh jambu wit sing waras ngetokake woh sing becik lan wit sing geringen ngetokake woh sing ala wit sing becik ora bisa ngetokake woh sing ala lan wit sing geringen ora bisa ngetokake woh sing becik saben wit sing ora ngetokake woh sing becik ditegor lan diobong mengkono uga kedadeane para nabi palsu mau kue bakal padha bisa nitik wong-wong mau saka wohing penggawene. Sing dadi umat ana ing peperintahane Allah kuwi, dudu angger wong sing matur marang aku. Gusti, Gusti, nanging mung wong sing padha nglakoni kersane ramaku ing swarga. Ing dina kiamat bakal akeh wong sing padha matur marang aku. Gusti, Gusti, kawula rak sampun martosaken pangandikanipun Gusti Allah atas asmo paduka lan kawula rak sampun nundungi demit atas asmo paduka menapa malih sampun damel mujizat kathah atas asmo paduka nanging aku bakal mangsuli aku ora wanuh karo kowe padha sumingkira saka ing kene kowe wong sing seneng gawe piyala Wong sing ngrungokake lan nglakoni piwulangku kuwi padha karo wong pinter sing ngedekake omahe ana ing padasan. Bareng ana udan terus lan ana banjir, sarta ana angin gedhe nempuh, omah mau ora rubuh, awit ngadeg ana ing padasan. Nanging sapa sing ngrungokake piwulangku mongko orang lakoni, kuwi padha karo wong bodho sing ngedekake omahe ing lemah pasir. bareng ana udan deres lan ana banjir sarta ana angin gedhe nempuh omah mau nuli ambruk lan rusak banget bareng Gusti Yesus wis rampung nggone memulang wong kabeh padha gumun banget marang piwulange awit nggone mulang kanthi pangwasa ora kaya pamulange ahli toret